Me desperté pensando si sirve para algo la vida, si siempre hay más odio que risa y furia que alegría. Yo por la gira extraño mi madre que gira mi esquina llena de indios tomando cerveza fría. ¿Quién lo diría? Que algún día sonaría en el barrio y que sería más peligroso mi vocabulario. Yo no me creo el mejor jugador del estadio, pero arriba del escenario parece el Soy el gallo de pelea, mero mero quien pelea. Ja, ja, ja, no hay uno que de pelea. Si le sobra flow estilo, pero le ni idea, Porque el barrio llore de alegría cuando se rapea. mero, mero. Yo sí soy rapper, nunca recurro a algún plan B. La calle saber, este niño me vio crecer. No vendas tu troca, te la voy a robar. No vete más, mi banda te va a disparar. No cuentes lo que hicimos, no te queremos matar. Parteros clica, en perfume. de en el culo mientras tomo cristal azul. Todas tus putas saben brillar, son los del hood. Yo siempre te encuentro acá, no me falta clamor. Vine de la calle, en la calle voy a morir. Con mi kill keep it real, bar fuck the shit. Drogas vienen y van como tiros en la street. El mero mero ponga hasta de fiesta todo el país.